บุ๊กทูห้าสิบหกเเชสตตินพความรู้สึกชูสตวามีความรู้สึก ต้องการ อยากอุจิวาทีเรามีความรู้สึก เราต้องการ เราอยาก ม i อุจิวามเราไม่มีความรู้สึก เราไม่ต้องการ เราไม่อยากเนอุจิวามกลัวบา t ิส e ผมกลัวบอยิมเ e ผมไม่กลัวเนบอยิมเ e มีเวลา imeti ชัสเขามีเวลา on ima ชัสเขาไม่มีเวลา on n น m a าชัสเบื่อ Dolgo าสิติเซเธอเบื่อ Ona se d o ต g o ชาสิ Njej je dolg čas. เธอไม่เบื่อ Ona se nedolgo časi. Njej ni dolg čas. หิว Biti lačan. คุณหิวไหม Ali ste lačni? คุณไม่หิวหรือ Ali niste lačni? กระหายน้ำ Biti žejen พวกเขากระหายน้ำ Vi ste žejni พวกเขาไม่กระหายน้ำ Vi niste žejni